Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Znate li šta je to joga u svakodnevnom životu? Pa, recimo da znam, ajde. Koliko mi je poznato, joga je znači spoj samog čovjeka sa prirodom, a u našem svakodnevnom životu nam je to i jako potrebno. Vi se vi bavite s jogom? Ne, ali htio bi, ali nema vremena. I mislite da je korisno svaki dan ju prakticirati? Svakodnevno je nemoguće obzirom na eh, naš eh, svakodnevni život koji je prezauzet, ali recimo dva, tri puta tjedno bi bilo potrebno. Pa mislim da je to kada se netko svakodnevno ja, bavi jogom, Nikad se nisam imala prilike baviti jogom, ali smatram da je ona dobra za duh i tijelo čovjeka i da ću se u skoroj budućnosti početi baviti njome. Smatram da je joga jako korisna za čovjeka, za mm, ljudsku psihu općenito, da je možda teško u današnje vrijeme se baviti jogom jer današnji tempo ostavlja malo slobodnog e, vremena da se možda ljudi mogu pustiti uz neke hobije. Joga u svakidašnjem životu je stil života kojem neki čovjek živi, znači to je duhovna i fizička obnova i rekreacija organizma. Ja se osobno ne bavim jogom. A planirate li? Pa ne, baš nemam dovoljno vremena. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Evo danas se nalazimo u Karlovcu, u društvu joga u svakodnevnom životu. Ja sam u gostima kod gospodina Ljubomira Šapića, predsjednika društva. Malo ćemo popričati šta to je uopće joga u svakodnevnom životu, čime se bavi, kako je nastalo i kako se može uključiti u aktivnosti. Dobro večer. Dobro večer. Lijep pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Karlovca želim ugodno večer i da provedu ugodne trenutke u našem razgovoru. Predstavio bih e, društvo Joga u svakodnevnom životu Karlovac. To je neprofitna nevladina organizacija e, koja se bavi i cilje zapravo joge promicanje duhovnog, duševnog, tjelesnog, mentalnog i društvenog zdravlja. Osnovni princip kojeg se vodimo je ahimsa, odnosno nenasilje. Utemeljitelj jogi u svakodnevnom životu je svi Sami Paramhans Swamiji, poznat Maheshwarananda. I na njegovim principima i na njegovim postulatima gradimo rad ovog društva, nastavimo biti djelotvorni upravo po onim principima koje sam naveo. Društvo je smješteno u prostorijama Mažuranićeva obala 1 i to unazad tri godine prostor kojeg smo velikim, velikim dijelom sami uredili svojim radom svojih članova, sa laganjem, donacijama i prilozima. E, društvo inače kao organizacija postoji od 1993. godine i pripada Savezu joga u svakodnevnom životu Hrvatske koji je smješten u Zagrebu, znači to je krovna organizacija koji pripadaju sva društva širom Hrvatske i praktički svaki veći grad u Hrvatskoj ima ogranak i, i odnosno svoje društvo i svoju organizaciju. Nošno osnovno načelo je osnova čim se bavimo je, znači već sam napomenuo to duhovno, tjelesno, duševno, društveno i mentalno zdravlje i tako nastavimo kroz vježbe, tehnike disanja, opuštanja, postići ravnotežu duhovnu, znači kako bismo postigli i jedan pravi odnos prema je svemu ono što nas okružuje, a to okružuje i odnos prema prirodi. Znači, jedna osnovna postavka je ahimsa ne nasilje. Znači da e, nasilno biti tolerantni najprije među sobom, pa onda i prema svemu ono što nas okružuje. Pa pričali ste o vježbama, to su vaše u stvari glavne aktivnosti kojima se bavite, dakle, organiziranje tih tečajeva i druženja za vaše članove, pa koliko u Karlovcu ima članova, koliko članova broj vaše društva? Pa, znači, da, osnovni, osnovna zadaća je, osnovno čim se bavimo je zapravo jel, organizacija vježbi. Kroz naše članstvo je prošlo dosta velik broj ljudi, dosta velik broj ljudi je vježbao jogu u svakom životu. Trenutno imamo negdje stotinjak, 120 mislim da je negdje točni podatak e, što aktivnih, što pasivnih članova i vježbe se provode u ovom prostoru Sistem je organiziran tako da je kroz sedam stupnjeva vježbi se postiže što veća harmonija i pokretljivost, što je znači, jako bitno način života kakav je danas, ne dozvoljava puno tog fizičkog, puno, tog, e, puno tih e, kretnji, puno, puno e, stvari koje zapravo čine osnov. Ljudsko tijelo je stvoreno da se kreće, da ima jednu dinamiku svojim sjedalačkim poslovima i načinom života, mi to upravo zatomljujemo, a i Grci su rekli men sana korpora sana, znači u zdravom tijelu zdrav, je duh. Joga nastoji kroz te asane pokrenut sve mišiće i uravnotežit cijelo tijelo. Ok, mi sad jednu malu pauzu pa se onda čujemo kasnije. slušatelji, dalje smo sa današnjim e, gostom Ljubomirom Šapićem u društvu joga u svakodnevnom životu ovdje u njihovim prostorijama. To ste vi sami pokrenuli uređenje. Jesmo, bila je to inicijativa kolicine entuzijasta koji su se pridružili ostali članovi društva i zaista mogu reći da nije bilo nikoga ko nije se uključio na bilo koji način e, i sudjelovao u uređenju ovog prostora, da li donacijama, da li fizičkim radom, a najveći broj je E, i donirao neke novce, koliko je koliko sko mogao i učestvovao fizički u aktivnostima uređenja, tako da smo došli do prostora u kom smo sada i koji se koristi za naše aktivnosti, za provođenje vježbi i za naša druženja. Jedan to stvarno odličan primjer e, kako tako unijeti jedan novi element u sam centar grada. A što se tiče revitalizacije centra grada, Poznate su vaše aktivnosti oko revitalizacije vrbaničevog perioda, O čemu se to radi možda? Vjerojatno smo bili prepoznati kroz naše aktivnosti najprije joga e, u parkovima koja je krenula na inicijativu utemeljitelja sustava Samiđa, te ćemo ga zvati da bude pristupačni ljudima koji, koji su čuli za njega i koji i nisu čuli. On je pokrenuo e, tu aktivnost da se održava joga u parkovima u jutarnjim satima i mi smo sa tom aktivnošću krenuli pred dvije godine E, te vježbe su se održavale u šetalište doktora Franje Tužmana kod onog devastiranog spomenika preko puta Kina Edison, a ove godine je vjerojatno prateći našu inicijativu iz Županije došla, e, došao jedan poziv da se priključimo revitalizaciji Vrbanićevog perivoja, odnosno e, da svojim aktivnošću podupremo tu inicijativu. Nažalost, zbog svojih obaveza i zadaća malo nam je informacija došla prekasno, nismo se uspjeli definitivno uključiti, to što ne znači da nećemo naše aktivnosti preseliti u taj dio karlovačkog prostora i karlovačkih parkova, ali možda u kasnim mjesecima, tako da ipak damo jedan doprinos gradu kojeg svi volimo i kojem svi pripadamo, jer ne zaboravimo, to je Karlovačka udruga u svakodnevnom životu i to su sve ljudi koji vole svoj grad i žive s njim. Evo, rekli ste da je došla inicijativa iz Županije, pa evo do prije nekoliko godina aktivnosti vezane za duhovnost kao što je i joga, sve srodne discipline, na njih se nije baš nešto blagonaklono gledalo u zajednici. E, kakva je danas situacija sa e, jogom? Ja pretpostavljam da je sad nekako to malo, malo uzelo maha, da su ipak ljudi vidjeli o čemu se radi da se više ljudi priključuje i da drugačije gledaju na vas? Pa gledajte, osnovni problem je u pojedincima koji pročitaju nekoliko knjiga pa onda naprave od sebe gurue i osramote i cijeli e, put duhovni i tako dalje. Tako da mislim da je, da, je, da je tu šteta i na takve ljude ne treba gledati. Mi smo i držimo se osnovnog načela, joga nije religija, to je naprosto, kako naš učitelj kaže, način života. A osnovni princip je ahimsa, znači ne nasilje, znači taj služivot e, sa, sa svima oko sebe i pronalaženje mira u sebi samom. Putevi do Boga su različiti putevi, nekoga pronađe na jedan način, neko na drugi. E, što se tiče tolerantnosti i odnosa prema, prema društvu, nismo imali nikakvih nikada problema sa, ni, sa članom ili gradske vlasti ili upravo bilo, bilo, bilo na koji način da nas je bilo ko e, prosivao ili, da smo trpili neke napade neutemeljene i tako dalje. Zapravo mi i svojim radom i svojom prisutnošću nastojimo postići taj odnos da postignemo jedno povjerenje, jedan pravi odnos prema ljudima, da, da ljudi prepoznaju te vrijednosti kroz naš radi i, naše osobne odnose. Baš e, ovdje na slikama u prostorijama vašeg društva vidim vašeg duhovnog učitelja e, Svamiđija na prijemu kod predsjednika Mesića. Kad je to bilo? E, to, je, se to je često i svake godine kad, kad Svamiđi dođe u Hrvatsku mm, jer često puta ima predavanja. Česti gost kod predsjednika države, čak je i prilikom svog obilaska Indije predsjednik Mesić bio gost u jednom od e, naših ašrama u Indiji. Mislim da su to jedni zaista srdačni odnosi jer je Mesić kao jedna tvorena osoba prepoznao vrijednosti i, i, i, snagu i pozitivan potencijal našeg učitelja i cijelog sustava i svega onoga što on pokušava kroz, kroz svoj rad i koji se prepoznaje u jedinjenim nacijama e, promicati. Puno znači za ovako popularizaciju joge u svakodnevnom pa životu. Pa da, to je, to je nešto što ne možemo postići <laughs> mi, ja bih rekao, obični smrtnici. Takve, takve osobe se zaista, zaista rijetko rađaju i toliku energiju i toliku duhovnu snagu nema svatko. Ok, vam mislim još jednu malu pauzu pa se onda čujemo kasnije. Now this one goes out to all the enemies of the amazing project Islam and we tell you the Babylon and the Babylon and all them wicked, wicked ones. Yes, your roots and cultures, I will tell you. It's a big disgrace. Strictly, strictly, strictly dumb on roots and culture for the amazing project. See the human race. fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, pričali smo i tome kako ste sudjelovali u akciji Karlovčani za grad Parkova. Pa kako je sve skupa to krenulo i na koji način ste se vi uključili u tu akciju? Pa da, obzirom da smo mi evo u ovom svom prostoru nepune tri godine, tako nas i alternativne, ajmo ih tako uvjetno nazvati, udruge prepoznaju kao društvo koje vrijedi pita za neke, da podupru neke određene akcije i tako je došao i poziv da se uključimo e, u akciju Karlovac grad Parkova kako je društvo jugo u svakodnevnom životu zaista neprofitna organizacija i mi isključivo od svoje članarine i od svojih e, doprinosa plaćamo svoje režije i svoje obaveze. Naši su se članovi na jednom sastanku odazvali da tam na taj poziv prikupili, prikupili su određena sredstva koja smo mi uplatili u taj fond jer evo kako sam već napomenuo ranije to su sve ljudi iz Karlovca i vole svoj grad i nastoje pomoć svom gradu onoliko koliko mogu. Ta akcija je naišla na jedno odobravanje i čak možda na, iznenađen prijem, iznenađujući prijem kod ljudi iz, koji su pokrenuli tu cijelu, cijelu aktivnost, jer ih iznenadilo da je druž, jedno tako malo društvo, jedna takva neprofitna organizacija e, uspjela skupiti novce i dati novce za, za takvu jednu akciju veće nego neki koji su puno, puno bogatiji, a mi zaista, jer na, koncu konca je cilj našeg e, rada nije skupljanje novaca, prikupljanje nekakvih materijalnih sredstava i bogaćenje, nego jednostavno živimo u takvom svijetu da moramo plaćati režije, moramo biti e, aktivni članovi ovog društva, takav je život, takva su pravila igre sada i jednostavno, jednostavno se mi nastojimo uklopiti u to sve. Možete li reći u kojem se iznosu radi? Ako je... Pa ne znam, nije to bio nekakav značajan iznos, to je bilo nekakvih do 1000 kuna, mislim nešto manje od 1000 kuna, koje smo mi isključivo prikopili svojih e, svoje donacije, znači koliko je ko mogao izdvojiti, obzirom da e, Karlovačko društvo i ovdje u svakom životu ima dosta članova, ali nisu svi e, potpuno aktivni i čujte, vremena su teška koliko mogu dati, tako je izdvojio. Znači opet dosta više nego što su e, neki tako bitni čimbenici. gospodarstveni iz Karlovca dali. Pa točno, ja prema onim informacijama koje sam ja dobio je e, da ne osporavam one koji su dali puno više. Jel? E, kroz te aktivnosti smo se mi, eto, pa mi stalno smo prisutni koliko god možemo sa, sa tim nekim donacijama, sa tim nekim aktivnostima. Donirali smo i dječji dom pokuša, pokušavajući pomoći toj djeci koja su e, u naj, najugroženija u najtežoj situaciji, opet e, sredstvima koja su nam na raspolaganju i koja, koja je moguće sakupiti. Tako da evo tu možemo vidjeti, to je jedna zahvalnica iz Doma Vladimir Nazor za tu donaciju. Ove godine ćemo opet, e, evo sad upravo razgovaramo, razgovarali smo o tome da li da potpomognemo akciju Eh, izgradnju dječjeg odjela Karlovačke bolnice ili, ili ćemo eh, donirati opet dječjem domu. Zavisi od toga koliko ćemo uspje sredstva prikupiti i kako se financijski budemo mogli pokrivati. Pričali smo i o vašoj eh, brizi o mentalnom fizičkom zdravlju naših sugrađana. Pa gledajte, kroz same vježbe i kroz tehnike opuštanja, tehnike disanja pokušavamo upravo raditi na tome da, da čovjek postigne pa tu duhovnu i unutrašnju ravnotežu koja mu onda omogućava jedan kvalitetniji život. To se znači postiže kombiniranim vježbama, znači asanama, odnosno određenim položajima, e, tehnikom disanja pranajamom i tehnikama opuštenja, joga nidra ili meditacijama ili već sličnim. Tako da upravo e, postižući tu, tu duhovnu ravnotežu čovjek postaje aktivni i vredni član zajednice, manje e, stresa, manje tenzija, a kroz uvažavanje e, i spoznaju sebe i uvažavanje onih s kojima dijelimo zajedničke prostore i život, e, postižemo jednu, kvalitet, jednu veću kvalitetu tog zajedničkog života. A sve mi se čini da Karlovčanima potrebno dosta ovakvih treninga i meditacija, razmišljanja o sebi, o prostoru gdje žive i svijetu koji ih okružuje. Ok, evo mi sad još jednu malu pauzu pa se onda čujemo kasnije. This little girl I'm talking about I hate people she crossed my way This little girl I'm talking about trust my way. the Guinness Man. grad e, zaista pretrpio jednu katarzu, jedna, jedna teška vremena kroz domovinski rat e, u kojem su, pa rekao bih, 90% muškog dijela populacije koji, je član, koji su članovi društva i u životu učestvovao aktivno i sam sam bio e, aktivan u domovinskom ratu na prvoj bojišnice od 1991. godine. Kroz to sve i kroz ono što nas je zateklo kasnije rasulo ured i koja je nakon toga došla ekonomska jednostavno je uvjetovala stav ljudi. Danas je svijet u kojem živimo materialistički onog trenutka kad udahnemo zrak počnemo i za taj prvi udah plaćati i to je, to je tako, takva su pravila igre treba ih poštivati dok su sad tako kako jesu i mi samo nastojimo da, da ne stvaramo višak vrijednosti, da jednostavno e, čovjek bude svjestan da onoliko koliko mu treba, da mu je to zaista dovoljno. Da sve ono što ima više od toga obavezuje ga da, da svoje slobodno vrijeme, svoje, svoje unutrašnje rezerve posvećuje radu i nekakvim materijalnim težnjama a onda se udaljava od obitelji, a obitelj je temelj svakog društva. Iz obitelji sve, sve polazi. Čvrsta je kvalitetna obitelj, kvalitetni odnosi unutar obitelji nikad neće izroditi e, nasiljem ili, ili nekim e, agresivnim manifestacijama ili nekim problematičnim ponašanjem, a danas imate situaciju da su ljudi sve više e, okrenuti poslu da bi stvorili materijalnu sigurnost i to je najveći problem, a obitelj trpi od onih najmanjih pa i onih najvećih, jer oni najmanji su ženi ljubavi, oni najveći su desetni zato što tu ljubav ne mogu pružiti u onoliko mjeri koliko je znaju da bi trebali. Svjedoci smo posljednjih dana, tjedana i mjeseci punih crnih kronika, makar evo prema statistikama nema više kriminala danas nego što ga je bilo prije desetak godina, samo što ga ima više u medijima. Tako da u biti nam dobivamo tu nekakvu sad sliku da živimo u nesigurnom i opasnom svijetu. Mislim da je to veliki problem danas, danas svijeta. Samiđi je rekao jednom prilikom, kad obučete najljepšu odjeću, neka se slučajno dogodi neka mrlja na toj odjeći, svi će okrenuti oči prema toj mrlji. Niko neće primijetiti cijelinu. I to je naš osnovni problem. Zbog sve veće zarade i manipulacije medijima stvaraju se, stvaraju se vijesti tamo gdje ih i nema. I imate često puta slučaj da se debelim, iza debelog naslova koji najavljuje nekakvu E, ne znam, strašnu tragediju ili ne znam, nekakvu bombastičnu vijest krije zapravo banalnost. I to je osnovni problem. Nasilja ima i ono je sigurno možda u većoj mjeri, što je naročito problematično kod mlađe populacije, ali opet ne toliko koliko se, koliko se ono ističe. Mislim da, da bi vrlo pametno bilo ne isticati, znači ne, ne staviti glavu u pjesak ono i pobjeći Eh, od, od činjenica, ali ne isticati previše to nasilje. Često puta je ta vijest koja se pojavili u novinama ili na, na, na medijima ostalim zapravo poziv za nešto i, i, primjer kako bi se nešto moglo napraviti. A ne zaboravimo, mladi ljudi su, eh, mladi ljudi su jednostavno neobuzani, oni, oni puno toga naprave što, što zaista ne misle. To ne, u jednom trenutku se čini to kao nekakav zgodan događaj, kao nekakav zgodna, zgodna zabava, što se vrlo često pretvori u nešto, nešto sasvim drugo. Pa što se tiče samo baš ovih mladih ljudi koje ste spominjali, kakva je situacija sa mladima, koliko su oni zainteresirani, koliko vide sad neko rješenje svojih problema, pitanja koji ih muče kroz e, jogu u životu? Pa zainteresiranost je dosta velika. Često puta e, je problem u tome što ljudi misle da se to preko noći rješava, a problem preko noći niti dođe, niti ga se može riješiti. Treba vremena, treba rada, treba discipline, treba biti uporan, onda su uvijek i rezultati. Često puta se dogode situacije da dolaze ljudi pa misle da, da, će sad nekim čarobnim štapićem promijeniti e, cijeli svoj dosadašnji život i ono sve što je negativno, a to tako ne ide, to jednostavno nije moguće tako riješiti. Osim nekima, to, je ipak nešto drugo. Kroz naš sustav e, i naše vježbe koje vode naši instruktori pokušavamo djelovati upravo na tom, na tom dijelu i pokušavamo podići svijest ljudi, pokušavamo e, kroz jedan naš angažman objasniti ljudima da je za sve potrebno vrijeme i za da se nešto pokvari i da se nešto popravi. Kao što ni bolest ne dolazi preko noći, za nju treba jedan tijek vremenski, tako se ni ozdravljenje ne dešava preko noći. Treba biti uporan i vjerovat sebi i to je najbolji put. E, naši instruktori su, nisu instruktori koji su došli samo tako do, do svojih e, instruktorskih titula, zajedno izobrazbu instruktora treba nekoliko godina intenzivnog rada i truda i na koncu konca nakon svega toga jedan zaista ozbiljan ispit koji uključuje niz stvari, poznavanje vježbi, poznavanje tehnika i tako dalje i prve pomoći tako da se eventualno može i pružiti neka pomoć ako se napravi vježba na krivi. na krivi način tako. Tako da i zapravo i sami inzistira na tome da svi svojim ponašanjem djelujemo upravo u tom smjeru da znači mi budemo ti koji će vam promijeniti najprije sebe, a onda druge, jer je, to je i osnovna poruka jel, jednog velikog čovjeka, Gandija, Mahatma Gandija, koji je rekao ti budi promjena koju želiš vidjeti kod drugih. Znači, ne možeš promijeniti drugog, možeš promijeniti sebe, a mijenjajući sebe, mijenjaš odnos prema drugima. Ok, a mislim još jednu malu pauzu, pa ćemo onda polako prema kraju današnjeg druženja. se poštovani slušatelji, i dalje ste u emisiji Sektor 3 e, sa našim današnjim gostom, gospodinom Ljubomirom Šapićem iz e, društva Jogo svakodnevnom životu Karlovac. Samo Hrvatskoj se svake godine gostuje Svamiđi i uvijek ima jedna nadahnuta, uvijek je njegovo predavanje dahnuto i uvijek ima e, za one koji žele slušati vrlo lijepih stvari za čut. Prošle godine je to bilo u baš u hotelu Westin, izuzetno posjećeno predavanje i onda je paralelno sa tim svake godine se održavaju seminari u najčešće je to umak, e, bio je Čakovac i tako u trajanju od tri dana na koje onda e, naši članovi koji imaju mogućnosti odlaze kako bi unaprijedili svoj rad i unaprijedili svoj duhovni odnos jer je to jedna ipak jedna situacija gdje se nalazi veliki broj ljudi gdje je jedna energija totalno pozitivna, gdje se čovjek zaista napuni maksimalno. Inače, Samiđi je pokretač svjetske mirovne konferencije koja se svake godine održava. 2005. E, godine je bila u Zagrebu. Prilikom e, te konferencije bio je koncert u domu u Vatoslavi Sinski. Prihod je išao u humanitarne svrhe. E, pa je nakon toga 2006. godine bila mirovna konferencija u Ljubljani, 2007. godine je bila Bratislava, tako svake godine u jednom drugom gradu, sad imamo isto tako i e, konferenciju mladih gdje se nastoji e, mlade ljude aktivirati da, da, da pronađu smisao svog postojanja kroz, kroz jedan angažman društveni, kroz jedne duhovne vrijednosti i tako. E, Samiđi je govorio o jedinim nacijama, njegov angažman je zaista ogroman. Ja ne znam, kad bi me neko postavio u tu poziciju da toliko putujem i da toliko radim i da toliko susretem, da toliko se angažiram, ja ne znam kako bih izdržao par mjeseci, a on to već godinama čini i to je zaista jedna veličina koju možda naši dragi Karlovićani ne, ne, znaju pojedinosti, ali oni koji dolaze u društvo koji se malo bave ovom znaju o tome više. Njegova osnovno, osnovna ideja je postizanje mire, ravnoteže i tolerancije u svijetu i to nesebično daje cijelog sebe za tu, za tu ideju. Ovaj dan meditacije za svjetski mir, to je svake godine se održava? Svake godine, da, u svim centrima, evo tu imamo to je jedna informacija gdje, gdje je sve održano e, prošle godine, znači ove godine će isto tako biti 17. svibnja na, planete Zemlja. Meditacije za postizanje mira u svijetu, znači u Zagrebu, Splitu, Zadru, Rijeci, Osijeku, Čakovcu i u Karlovcu, normalno bilo Puri, Labinu, Đakovu, praktički u svim centrima većim u Hrvatskoj. Preko milijun ljudi je istovremeno meditiralo. I e, to je, to zaista velika stvar. Mediji su možda malo manje popratili takav ja događaj. To je upravo ono o čemu smo pričali. Dađe će se pričati o, vijesti kad je koga ubio ili, ili, opljačkao, nego o takvim stvarima. Mislim da bi ove stvari bile korisnije kao vijest nego, nego one negativne. Jer ovo ispak pozitivno rađa pozitivna, pozitivan pomak u ljudskoj svijesti i ta ljudska svijest je upravo priječljiva za ono što je, što je predočeno, kad je, kad je date ovakvu jednu pozitivnu stvar, e, sigurno će se i vezati uz nju i, inače jednu točku uporišnu za, za danje razvoj. Pa mi smo na kraju ovog današnjeg druženja, ja sam siguran da ćemo se mi čuti tijekom godine, pa da ćemo još pričati o aktivnostima u e, vašem društvu. Evo za kraj, ako imate nešto poručiti slušateljstvu baš lijepo je i emisija došla na neki način, iako nismo to planirali. Ali evo ja bih pozvao sve one koji su zainteresirani. Od jučer je pokrenut prvi stupanj joge u svakodnevnom životu u našem prostoru i svi oni koji su zainteresirani, koji, koji žele vježbati jogu u svakodnevnom životu mogu doći pola osam, ponedjeljak i četvrtak ili se javiti na broj mobitela koji će naći na našoj stranici, zapravo e, mogu pročitati na stranici i ovi u svakodnevnom životu. Naša Karlovačka stranica još nije, nije završena, a bit će, ja se nadam, tamo negdje do 6. 7. mjeseca, pa mogu pročitati informacije na koji mobitel se mogu javiti da bi saznali nešto više. Vježbe traju sat i pol, za vježbanje ne treba ništa osim ugodne trenirke i, i čarapa, prostor je i sami klimatiziran, zaista ugodan, a Princip vježbanja je takav da se napreduje od stupnja do stupnja, znači postoji osam stupnjeva jogi u svakodnevnom životu, koje, to je znači sistem koji je razradio Svamiđi, od najjednostavnijih asana, odnosno položaja, i stezanja i razgibavanja do malo složenijih. Pravi u principu kod nas se vježba sedam stupnjeva, osmi stupanj je zaista zahtjevan za one malo fleksibilnije, a na ovim laganijim stupnjevima zaista se može naći za svakoga, i za one mlade, i za one iznad 60, iznad 70 godina, znači mislim da nema vježbe koju, koju ne bi mogli napraviti. Jer su zaista tako posložene da pripreme tijelo za sve one naprednije vježbe i položaje i svaki stupanj traje po tri mjeseca. E, princip je takav da ako ne prođete prvi stupanj, znači te pripremne vježbe, onda ne primamo za dalje jer jednostavno je teško stizati ljudi koji kontinuirano vježbaju, pa barem dva puta tjedno, već postignu određenu fleksibilnost mišićnu i onda e, oni koji dođu nakon toga teško se uklope, instruktor mora posvetiti puno vremena njima, onda oni drugi se osjećaju zapuštenima ili zapostavljenima i gubi se kvaliteta. Znači, znači u, prvom stup, tako, se još mogu prvih, e, prvi period e, doći kasnije nakon mjesec dana, Misija Sektor 3 država se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. prvog stupnja. Znači, rekli ste, prvi stupanj je upravo počeo. Upravo je počeo, jučer je bio prvi dan, e, Tako, znači, znači i četvrtak od pola osam. Na stranici e, Joga u svakodnevnom životu Hrvatske može se naći informacija i broj mobitela na koji se treba javiti. Ja mogu, mogu reći, to je instruktor Mihalić, znači to je 091 108 0108. Za sve informacije neka se obrate na taj mobitela. Gospodine Šabić, puno vam hvala na ovom e, ugodnom druženju u ugodnom prostoru vašeg društva. E, poštovani slušatelji, evo ja vjerujem da će vam ovo biti interesantno, jedan poticaj da se sami uputite, vidjeti o čemu se u stvari radi. Škodit vam u svakom slučaju neće. Ponedljak i četvrtak od 19.30. A ovo je bilo sve za večeras. Nas slušate i dalje u našem redovitom terminu od 20 sati utorkom na Valima Radio Karlovca ili preko web stranice Sektor 3 na domaći HR. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Do I look like someone who cares what a samurai thinks? No. Party's over! Silva Ninja's way of thinking. You can run You can hide. In a box, dude, not you lay. Bring it on, our samurai. The, sword soda wins the stroke. of our victims just evens out our days. The fun not just in torture, but in the power strips we play. And history happiness on hate, but labor is your reward. You're not dead now. You're a pawn. That's what you're here for.